Ad lavaret. Lahem eus logoden. Lahem eus ar gevniden. Gwellem eus logot. Gwellem eus logodenu. Neus ket kellien ken. Neus ket koumoul ken. Neus kelien en bekin. Neus koumoul en bekin. ar pezh of frouezh ar